Pojava za pohvalu svaku Davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stavnu šljaku Slatka tora potica, mnogi žele taku Pojava za pohvalu svaku Davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stavnu šljaku Slatka to potica, mnogi žele taku Slatka to rapotice, oplemenjena sportom Često okovan sam zortom kada pričam s tvojim sortom Tebi otvorena knjiga, na tuđem sam terenu Škabo dreziklom, a letnik sad je nabaso na ženu Pa ima malu tremu, jer si uvek korak ispred svake šmekerske priče Zato moram biti iskren, kompleks imam više Skroz su smorile me klinke, SMS drugarice i predstavljanje vike Zato postajem star, vreme je za pravu stvar praznu devojčicu što ima svoje ja Da mi bane oko četiri pa se karamo u bajs Štekujemo keku za let u tropski raj Kada više nema nas, lepo kažem i da znam Šta ćeš tako se ispostavilo što bi rekao ajs Svoj broj mi bar, na uvo šapni sad Pa ostavi ID kada najđeš kroz kraj Pojava za pohvalu svaku Davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stavi štaku slatka tora potica Mnogi žele taku Pojava za pohvalu svaku Davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stalu štaku, slatka to rapotica Mnogi žele taku To potice, Mi smo jako moćan tim Dok ja gistro repujem Gajbike ku donosim Skepticism izvini ako smetam Ali tokom celog seta samo u tvom pracu gledam Izgleda mi opet da si ostala bez dečka Pa sam solo hrabrost veliku da ti nešto ženka U ličnoj karti piše mi da još sam malo letan Al sam perspektivan mladić kažu ako budem vredan Možda premašim i šefa Al neću biti srećan ako ne pustiš me bare malo s tobom da se zezam Od uvek sanjam dan kad ćeš doći do backstage-a S korbom punom cveće da izmasiraš mi leđa Šat za šatom daju mi tvoja usta medna Opuštana žiža nežno diram tvoja bedra Prodam masnu foru iskren izmamim smešak I ljubomorne poglede ortaka iz benda Iz fazona šta će dečak koji šta ni ne zna Sa toliko dobrom suši koja videla je sveta Ma o tom potom potici, sada za početak Dovoljan bi bio stresan poljubac jedan Ili možda još je sveža tvoja prošla veza Pa bar ja imam vremena, mogu da te čekam To... možeš da zaradiš, koliko ću ja da potrošim. Pojava za pohvalu svaku davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stavi štaku, slatka tora potica, mnogi žele da Pojava za pohvalu svaku davno nagazila treću banku Nema salo na stomaku, ali ima svoju gajbu Kola stavi štaku, slatka tora potica, mnogi žele da